село у нас партизанське, пояснював Тищенко. Ніхто не йшов у старости. І тоді люди вмовили ось його батька. І партизани так само підказували. Він людей рятував від вербування. Звідки вам усе це відомо? Ви теж проживали в колодязях в період окупації? запитав майдан. Трохи. Василь Васильович повернувся поранений, тихо прошелесті вірша. Майдан мов би, не чув його пояснення. Як трохи? звернувся до Тищенка. Поки загоїться нога. А потім. На перший погляд здавалося, що директор одмежовується від свого головного. Насправді ж він і далі рятував його бо знав Тищенкову біографію досконало. Я пристав до групи оточенців. Вони базувалися в лісі і разом пробивалися до фронту. Пробилися. Він уперше говорив своєму головному інженерові ви, але того ніхто не помітив. Пробилися. Чого ж? Майдан тицнув пальцем. Його батько лишився в селі. Як вам сказати? Обставини так для нього склалися. Теж попало оточення, вернувся додому. Його дружина тоді чекала дитину. Ніхто в селі не вірить, що гнат ірша ну хоч чимось прислужився німцям. Віра це добре, але він живий? Загинув від бомби коли через село переходив фронт. Я його знав ще до війни. Тищенко захоплювався дужче й дужче, очі його горіли, і слова прибирали особливої переконливості. Він учив мене сіяти. Знаєте, як це з коробки? Під праву, під праву, кревний хлібороб. У залі зашепотіли співчутливо ніби невидима хвиля прокотилася від стіни до стіни. Дехто почав підбадьорливо усміхатися. Здавалося, навіть стеля стала вищою і побільшало повітря. Вже здавалося, що це невеличке непорозуміння. Вечірко зараз вибачиться, і всі повернуться до розгляду актів комісії. проте вечірко не вибачався, з трибуни не сходив. І тоді в присутніх сама по собі почала вироюватися думка, що це неспроста, що за ним стоїть ще хтось дужчий, впливовіший, і що втручатися вельми небезпечно. А далі знову підвівся бас і в залі вже вдруге повіяло тривогою. Які все-таки у вас є докази? Докази, здивувався Тищенко. Та про це все село знає. Всього села до справи не підшиєш, одкарбував бас. Сонце воно вам світить, а його теж не підшиєш до справи, вимахнув рукою Тищенко. Йому здалося, що сказав вельми переконливо. Демагогія, сказав Бас. Аргументи. Совість. Треба знати, який Гнат був совісний. І коли ось він, Сергій, спочатку приховав правду про батька, далі підступний проект, у мене інтуїція, і Бас тицнув пальцем у Іршу. Він не наша людина. А в мене інтуїція, що ви не зовсім розумна людина. Є точніше визначення. В гомоні, який покрив басові слова, пролунало десь ззаду. Майданові здалося, що то вигукнув Рубан. Розпустилися, раптом злостиво сказав Бас. Колись би за такі штучки, бо був порядок. Кожному було відведено від і до, і показав пальцем на бийці крісла.